yatakuwa ni balaa na fitna kubwa na huenda ikawa ni sababu ya kuangamia kwake fi dunya wa fil akhirah vile vile tumeweza kuona ya kuwa lau mambo haya kama vile watoto kama vile wake kama vile mali ikiwa Muislamu atayachukulia kwa namna ambapo yanamridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuwalea na kutengeza nyumba yake ikawa ni nyumba ya Kiislamu akafanya bidii kumuhusia mke wake kumwelekeza katika njia ya kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpa nasaha za kila leo vile vile akawalea watoto wake katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna ambapo anataka Allah subhanahu wa ta'ala tangu wakiwa wadogo na nyumba yake ikasimama khilafa ya Kiislamu sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala basi hii itakuwa ni sababu kubwa ya mja kama huyu kuweza kupata raha katika katika hii dunia na maisha mazuri katika akhira yake ndio maana kwa sababu ya umuhimu wa jambo hili la islahil buyut ya mtu kuifanyia bidii kuweza kutengeza nyumba yake kusimamisha nyumba yake iwe ni nyumba ya Kiislamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameupatia umuhimu mkubwa. Na maana Sheikh asema katika safha ya saba ukurasa wa saba lidha tajidu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam nabiyur rahmah تجد عنده جانب الاهتمام بالبيت جانب عظيم asema utampata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabii wa rahma ameupatia umuhimu mkubwa sehemu hii ya Muislamu kuipatia umuhimu na kuwa na tarbia ya Kiislamu katika nyumba yake مع اهتمامه بالدعوة وبالصحابة وبالجهاد pamoja na kuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa na mambo mazito alikuwa na mambo ya umuhimu zaidi anayojishughulisha nayo kama vile kufanya da'wa kwa, nyanja mbalimbali mbali. na kuwa na mambo mbalimbali ya kimuhimu na masahaba wake na pia katika jihadi Allah subhanahu wa ta'ala ma farata bijanibil bait mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hakuipuzilia mbali umuhimu wa kulinda nyumba ya Muislamu na kuifanya kuwa na nyumba ambayo ndani yake kuna sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala asema Sheikh lahu tis'un min an-niswa alayhi salatu wassalam ana takriban wanawake tisa na walahu ahfad ana wajukuu alhasan walhusain walahu min albanat na akona wasichana kadha wa kadha lakini mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hakupuzilia upande huu wa al-ihsan wal ya yeye kufanya perfection kujitahidi nyumba yake kuwa ni nyumba ya Kiislamu kuhakikisha ya kuwa mambo ni sawa katika nyumba za nyumba yake na kufanya islah kutengeza nyumba yake wariaya na kuchukua majukumu yake <clears throat> na masulia ambayo amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala walwasiya na kuwapa wasia watoto wake wake zake nyumba yake kwa ujumla bali na waislamu kwa ujumla asema sallallahu alayhi wasallam muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin waamrisheni watoto wenu kuswali kusimamisha swala hali ya kuwa au wanapofika miaka saba waweza kuwa unawaamrisha kabla ya hapo lakini unapofika wanapofika miaka saba basi mtoto lazima aanze kuamrishwa kuswali afundishwe swala na si tu kuswali lazima swala afunzwe inavyofaa kuswaliwa mtoto asichukuliwe tu akasimamishwa akasafu pamoja na waumini ako miaka saba nane kumi na hajafundishwa udhu hajafundishwa tahara hajafundishwa swala la hapa kumwamrisha mtoto ni lazima umwamrishe na pia umfunze yale mambo muhimu ambayo yanafaa kufanywa ndani ya swala iwe ni masharti ya swala iwe ni nguzo za swala namna practical ya kusimamisha swala mambo haya yote yanafaa kufunzwa lakini ikiwa tu mtoto atachukuliwa na mzazi wake waende naye msikitini labda yeye kwa, anapoenda msikitini hajui chochote hajafunzwa adabu za msikiti hajafunzwa tahara hajafunzwa udhu hajafunzwa namna ya kuswali huyu ata, atakapoenda msikitini atakuwa ni wa kuwasumbua watu kwa msikiti atakuwa ni balaa kwa sababu anapofika pale hajui chochote anakutana na wenzake wataanza kucheza wakawaudhi waislamu katika misikiti hapa na wakawa ni fitna na baadhi ya watu wakachukua hatua ya kuwafukuza watoto misikitini ambapo si sawa kwa hivyo mzazi anafaa kuchukua majukumu yake akamfundisha mtoto wake adabu za msikiti namna ya kuswali tahara udhu ili anaposimama kwa saf mtoto huyu anasimama ako na miaka saba ako na miaka nane au kumi lakini anasimama anajua anafanya nini ndio maana hapo ulama wanasema ya kuwa mtoto kama huyu hafai kutolewa kwa saf kama wanavyofanya baadhi ya watu wanapoona mtoto ametangulia mtoto wa miaka nane tisa kumi kumi na moja au chini ya hapo au juu ya hapo Wanapomwona mtoto yuko kwenye safu wanamregesha nyuma nyuma nyuma wakawa watoto wanasimamishwa peke yao kwa safu ya misho na hapo ndo wakapata fursa ya kucheza lakini ikiwa mtoto ni mumayiz amefika miaka saba na zaidi anajua kuswali kama vile mtu mzima anajua kusoma anayosoma katika swala yake basi anaposimama katika safu awal ni haki yake na wala hafai kutolewa ndio maana mtume asema sallallahu alayhi wasallam muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin waamrisheni watoto wenu kusimamisha swala kuswali hali ya kuwa wao au wanapofika miaka saba na hapa kuamrisha ni kuwa kuwafunza yote ambayo yanahusishwa na swala wadribuhum alaiha mwanze kuwa wakali kwao kuwapa adabu kwa kuwachapa wahum abna'u ashrin wanapofika miaka kumi wanapofika miaka kumi sasa ushampa tarbia ya miaka mitatu akiwa miaka saba miaka nane mwaka tisa mpaka sasa yuko mwaka wa kumi ikiwa kweli kama mzazi ulichukua majukumu yako na ukawa unamfunza mtoto wako unamuelekeza na wewe mwenyewe unakuwa ni kielelezo chema unakuwa ni mfano mzuri kwa huyu mtoto basi anapofika miaka kumi bila shaka kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kusimamisha swala na wala hata kuwa na hata kuwa na dukuduku yoyote moyoni kuhusiana na swala lakini wakati mwingine pia taksir hutoka kwa, hutoka kwa baadhi ya wazazi utamkuta mzazi yeye mwenyewe haswali yuko msikitini yuko nyumbani kwake akona remote control yake anaangalia vipindi vyake anavyovipenda anafukuza mtoto nyumbani aende akaswali anaposikia adhan na wewe bana baba bona hatuendi pamoja wewe nenda bana tangulia mimi nitakuja mtoto anaenda msikitini anapiga piga macho aona wenzake wako na wazazi wao yeye hana mzazi wake hapo mzazi amemdanganya mtoto kuwa anakuja hajakuja na mtoto anaona kuwa hii swala ambayo mzazi aniamrisha haina umuhimu wowote kesho kesho kutwa baada ya muda mtoto ataamua sasa akiambiwa nenda msikitini atenda zake aende azunguke acheze na wenzake arudi zake umeswali naam baba nimeswali sasa wewe utajuaje ya kuwa mtoto wako hajaswali hali ya kuwa wewe mwenyewe haupo msikitini baada ya siku kadhaa ataenda acheze acheze achukua lisali mzima akirudi uanze kumfokea umekuwa wapi muda wote kwambia baba kulikuwa na darasa msikitini kumbe hakukuwa na darasa wala chochote wala hajaswali lakini kwa kuwa anajua kuwa mzazi wake haji msikitini mzazi wake haswali basi anachukua fursa hiyo na anaingia katika shughuli zingine kwa mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii yuallimuna qadiyat at-tarbiyah wa islah albayt anatufundisha jambo muhimu la muislamu kuweza kuwapa malezi mazuri watoto wake na jambo la muislamu kulipa umuhimu nyumba yake na kuifanya kuwa na nyumba ya Kiislamu nyumba ya sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala kusimamishwa waqala alayhi salatu wassalam asema vile asema vile vile mtume sala na salamu za Allah subhanahu wa ta'ala zimfikie asema idha staiqadha ar-rajulu min al-layl atakapoamka mtu usiku fa ahlahu fa sallaya rak'atayn aka akamwamrisha au akamwamsha akawaamsha familia yake mke akamwamsha mke wake au kama inavyosema hadithi hii mume akamwamsha mke wake na watoto wake ila staiqadha ar-rajul min al-layl atakapoamka mtu usiku faaiqadha ahlahu akamwamsha ahli yake fasallaya rak'atayn wakasali rak'a mbili yuqidhu zawjatahu يوقظ ابنه يصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى anamwamsha mke wake anawaamsha watoto wake na mke na watoto nao kwa sababu ni tarbia tayari baba amewapa hawana ugumu wowote wa kuamka wakasali tu kwa uchache raka mbili kutiba jami'an min adh-dhakirin Allah kathiran wadh-dhakirat wote wataandikiwa ni katika wale ambao ni wakumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi wake na waume mke wake yeye mwenyewe kwa kuwa wamechukua hii hatua wakaamshana usiku kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala wakatawadha wakaswali raka mbili basi Allah subhanahu wa ta'ala atawa include atawajumuisha miongoni mwa wale ambao ni wakumtaja Allah subhanahu wa ta'ala sana na malipo yao ni nini kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an katika suratul Ahzab a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala atawafanya ni katika wale wa kumtaja Allah zaidi basi Allah subhanahu wa ta'ala amewaandikia au amewaandalia msamaha mkubwa na malipo makubwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo hizi ni khairi ambazo Muislamu hafai kuacha kuandikiwa ni miongoni mwa kumtaja Allah zaidi ukaandaliwa maghfira katika huu ulimwengu Allah akakusamehea madhambi yako na akhira Allah subhanahu wa ta'ala akakuandalia malipo makubwa bisababi madha kwa nini اعتنى بجانب أهله فأيقظهم لصلاة للصلاة ركعتين ameweza kuupa umuhimu upande wa familia yake upande wa ahli yake akawaangusha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kusali raka mbili maana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku zote akiwaita watu wake akiwaambia mimi naam ni mtume na mimi ni jamaa wenu wa karibu lakini siwezi nikawafaa na chochote yunadi Fatima وينصحها انا مويت بنت واكه امباي اليمبندا سانا فاطمه بنت الرسول صلى الله عليه وسلم انا امطيا نصيحه أمبيا يا فاطمه ايوه فاطمه من ابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم اعملي لله خيرا جبديشه jibidishe kufanya khairi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala jikaribishe kwa Allah na mambo ya khairi inni la ughni anki min Allah shay'a mimi sitakufaidisha na chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yani ikiwa wewe utakuwa muovu usimtii Allah subhanahu wa ta'ala usifanye mambo ya kukukaribisha kwa Allah basi wewe kuwa mtoto wa mtume hayatakufaidisha na chochote ni lazima kwanza ujenge imani yako lazima ujenge amali yako lazima ujikaribishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mambo ya khairi ndipo mtume wako sallallahu alayhi wasallama kufata kumfata kwako kujifananisha kwake na kufata sunna yake itaweza kukufaidisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala bali alayhi salatu wassalam wasallam yati ila ammihi abi talib bali mtume wetu sallallahu alayhi wasallam anakuja kwa ammi yake Abu Talib ambaye alimlea alimsupport kwa namna mbalimbali wa huwa fi marad al-maut Sheikh asema alladhi mata ala al-kufr Abu Talib alikufa katika ukafiri lakini mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alichukua mpaka fursa ya misho alichukua mpaka opportunity ya misho ammi yake iko anakuja anakaa karibu yake anamwambia ya am ewe ammi yangu انظر الى رحمه النبي صلى الله عليه وسلم angalia huruma ya nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hirsihi ala ahlihi na pupa yake kutaka ahli yake familia yake kupata uongozi uongofu wa hirsihi ala nasi jami'an na alivyokuwa na pupa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili kila mwanadamu aweze kupata hidayah na hili si jambo la kushangaza kwa sababu Allah asema kumuhusu wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin hatukukutumuliza wewe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isipokuwa ni rahma kwa walimwengu wote lakini alikuwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam لكن رحمته في أهله عليه الصلاة والسلام وفي عمه إذ نصره في دعوته لكنه ما آمن وما أسلم Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na rahma ya juu kwa ammi yake Abu Talib akimhimiza akimsihi aki aki akimuomba wakati huu wa misho aseme tu maneno machache ambayo yatakuwa ni ya kumfaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala biidhnillah ta'ala ndugu zangu hapa ndipo tutakapoanzia katika nasaha ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ammi yake alipokuwa anakata roho na tuone ni yapi ambayo yalimzuia yeye kuamini na kuchukua khairi kubwa hii ambayo ingemfaa katika akhira yake باذن taala mpaka wakati huo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhi atulinde na atujalie tuwe mustaqimin katika dini yake na katika sunna ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin